Kunigų knyga, 11 skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aronui. Paskelbkite Izraelitams, tai žemės gyvuliai, kuriuos jums leista valgyti. Galite valgyti kiekvieną gyvulį, kuris turi skeltą nagą ir gromuliuoja. Nevalgysite ir laikysite nešvariu tą, kuris gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą, kaip kupranugaris. Jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą, todėl yra nešvarus. Nešvarus yra barsukas, nes jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą. Taip pat kiškis, nors jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą. Ir keulė nors ji turi skeltą nagą, bet negromuliuoja. Tų gyvulių mėsos nevalgysite ir neliesite jų maitos. Jie jums yra nešvarūs. Iš vandens gyvūnų jums leista valgyti visus, kurie turi pelekus ir žvinus. Ar jie būtų jūroje, ar upėje, ar tvenkiniuose. Tais kurie kruta ir gyvena vandenyje, bet neturi pelekų ir žvinų, jūs bjaurėsitės, nevalgysite jų mėsos ir nepaliesite jų maitos. Visi gyviai, kurie gyvena vandenyje ir neturi pelekų ir žvinų, bus jums nešvarus. Paukščiai, kurių jūs nevalgysite, bet bjaurėsitės, yra erelis, grifas jūros erelis, peslys ir vanagėlis su visa jo giminė, visa varnų giminė, strutis ir pelėda, žuvėdra, vanagas ir jo giminė, apuokas, kormoranas ir ibis, gulbė, pelikanas ir gervė, gandras ir visa jo giminė, taip pat tutlys ir šikšnosparnis visais sparnuotais vabzdžiais, kurie vaikščioja keturiomis kojomis, jūs bjaurėsitės. Jums leista valgyti tuos keturkojus vabzdžius, kurių paskutinės kojos ilgesnės ir jie šokinėja ant žemės. Visas kerių giminė ir didieji žiogai su visomis jų giminėmis bet jūs nevalgysite kitų vabzdžių, kurie vaikščioja keturiomis kojomis. Jei kas paliestų juos negyvus, bus nešvarus iki vakaro. Jei kam reikėtų nešti kuri nors iš jų negyvą, tas plaus savo rubus ir bus nešvarus iki vakaro. Kiekvienas gyvulys, kuris turi neskeltą nagą ir negromuliuoja, bus laikomas nešvariu. Kas prisiliestų prie jo maitos, bus nešvarus. Gyvuliai, kurie turi keturias kojas ir eina letinomis, bus jums nešvarus. Kas prisiliestų prie jų maitos, bus nešvarus iki vakaro. Kas neštų jų maitą, plaus savo drabužius ir bus nešvarus iki vakaro nes tai yra jums nešvaru. Iš roplių ir gyvūnų, kurie juda ant žemės, bus laikomi nešvariais šie – žebenkštis, pelė ir krokodilas su visa jo giminė. Laukinė pelė ir chameleonas, salamandra, žalesis driežas ir kurmis. Visi jie yra nešvarūs, Kas prisiliestų prie jų negyvų, bus nešvarus iki vakaro. Jei kas iš jų negyvas užkristų ant ko nors, ar tai būtų medinis indas, ar apdaras, ar kailis, ar ašutinė, ar šiaip kuriam nors reikalui naudojamas daiktas, tai bus sutepta. Jis bus panardintas vandenyje ir laikomas suteptu iki vakaro. Po to bus švarus. Jei kas iš jų įkristų į molinį indą, šis bus suteptas ir turės būti sudaužytas. Kiekvienas maistas, kurį valgysite, jei ant jo bus užpilta iš tokio indo vandens, bus suteptas. Kiekvienas kystis, geriamas iš tokio indo, bus nešvarus. Visa, ant ko užkristų kas nors iš tokios maitos, bus sutepta. Krosnis ir katilas turi būti sudaužyti, nes sutepti. Tik šaltiniai ir šuliniai bus nesutepti. Bet kas prisiliestų prie iš jų išimtos maitos, bus nešvarus. Jei toks pastipęs gyvis užkristų ant sėklos, jos nesuteps bet į sėklą, kas apipiltų vandeniu ir po to ją paliestų maita, ji bus sutepta. Jei nustiptų gyvulys, kurį jums leista valgyti, kas prie jo prisiliestų, bus nešvarus iki vakaro. Kas valgytų ar neštų kanors iš dvieselenos, plaus savo drabužius ir bus nešvarus iki vakaro visais gyvūnais, kurie šliaužia ant žemės, jūs bjaurėsitės ir jų nevalgysite. Nevalgysite šliaužiančių ant pilvo, nei ropojančių keturiomis, nei turinčių daugiau kojų, nes jie yra jums pasibjaurėjimas. Nesusitepkite jais ir nieko iš jų nepalieskite, kad nebūtumėte nešvarus. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Nesusitepkite jokių roplių, kuris kruta ant žemės. Aš esu viešpats, kuris jūs išvedžiau iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų dievas. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Tai yra įstatymas apie gyvulius, paukščius ir visus gyvius, kurie kruta vandenyje ir gyvena žemėje, kad žinotumėte skirtumą tarp švaraus ir nešvaraus, kas leista valgyti ir kas neleistina.